1940 sabi mga chicas Malaki bunda talagang boobs Nakaporma malakas tigas Gusto flowers pero ng tubes Ah in baller pero sabi ng bebot mo Galing ko mag-shoot Main scorer ko yung mga idol mong walang class Saka feeling goons Di mabenta no sila umenra Paano to sila kung mag-push Kung tawag mo sa nag-iingat ay tamang inalatablado ka mo nag-at least Di na pakinabang yung oras na sayang Parang hinaya ang amagin na push Di mo na kasalanan ni kayo mayabangan sa miniso Pero doon ka muna fool Mula, inaakit yung bunda Yung bunda, inuubos yung mula Pumili ka ng ruta Huwag kang utak basura, huwag magpakatuta Sa mga taon di nakikita yung sariling ero na para bang muta Sila Shiba at Buddha, yung sumilip sa hula Di mo makuha mga pinalangin mo Paano di ka paborito ni God Titignan mo mga dumadating sa cash Pang dalawang solid na sharia ah. j force sa baggy pants Black di ginawang uniforme IC kabilaan you know me Artis yung galaon sa zone yes Pipiliin maging komportable kasama Iniisip mga sinasabi mo Ba't magte-take ng advice ng sawa Mas pipiliin maging komportable Kasi makahanap ng tunay na love Di ko iniisip mga sinasabi mo Ba't magte-take ng advice ng sawa Like, mm, mm, mm, Kita mo chill lang yung mga galawan May mic ang voodoo Intention mo agad ko nalalaman Already got used to Those fools who abuse you, you, you And Classic naka wristband Maluwag na jersey sa top Tapos low pants Ang uh, yung AF sa akin fit Sobrang shiny Fresh cut naka breaks Mga chika say eh, they like me Kuwang kuwa ko yung hilig niya Yeah when I'm talk na ng nicely eh. Papetics petics lang ako Pero alam ang price I'm a fresh youngster na di mabasag si Chilero Kahit taginin sa leeg may nagyayari sila Hindi pa ako bumabelo Huwag masyadong magpiling Di tayo magkapareho Big step in lagi pero naka-silence mga motion Gera mula tapos sipin lang ng potion Naka windows down sa akin two dog coop Kaya malabo mag-isa o kompleto aking crew Paglapag nagpa-pics mga fans na Get the cash, that's a list Laging sold up mga chicks, yeah I'm in it.